падкасты радыёвабода. Кошты на нафту, ціск на рубель і новыя выклікі для ўладаў. Як далёкі канфлікт на блізкім усходзе ўжо ўплывае на паўсядзённае жыццё ў Беларусі. Ці можна сёння сказаць, што будаўніцтва АС было эканамічна апраўданым рашэннем добры дзень гэта пік свабоды тут Ганна соусь як канфлікт на блізкім усходзе адаб'ецца на беларусах абмяркоўваем з прадстаўніцы аб'яднанага пераходнага кабінету у справах эканомікі алісы рыжачэнка і добрый дзень аліса добрый дзень і эканамічным аглядальнікам андрэем маховскім добрый дзень добрый дзень Іраны злучаныя штаты дасягнулі замірэнне на два тыдні трамп прыняў пра прапанову ірана і прыпыніў бамбардзіроўкі тэгеран пагадзіўся адкрыць армузскі праліў праз часовае замірэнне цэны на нафту на сусветным рынку упали больш на як на 10 процентаў ці ўжо адчулі беларусы эканамічныя наступствы канфлікту на блізкім усходзе ці гэта пакуль адкладзены эфект аліса як вы мяркуеце Так беларусы ўжо адчуваюць э, наступства гэтага канфлікта паперш за ўсё на коштах напаліва. Але насамрэч э, э, наступствы, якія могуць быць ад гэтага канфлікта беларусы будуць адчуваць крыху пазней з невялічкім лага у некалькі тыдняў ці месяц да трох месяцаў. Таму што кошты напаліва яны паднымаюцца адразу, але тое, што даўжэй становяцца, Э, кошты на ўсе тавары у якіх закладаецца ў сябе кошт э, э, кошты на паліва гэта будзе адчувальна крыху пазней для беларусаў Андрей ваша ацэнка Ну глядзіце так зрусы адчулі слушна абсалютна заўважыла сказала што кошты напалі ўжо пайшлі ўверх тут правда гэта не такая прамая сувязь кошты напаліва ў беларусі подвысіліся не таму что нафта подаражэла кошты напаліва ў беларусі подвысіліся таму что бел нафтахім пачаў купляць свае экспортныя доходы доходы ад экспорту сваіх свайго беларускага паліва у краіны ну як бы так мовіць дальней дугі украіны азіі Афрыкі тому что у восьось гэтыя аб'яднаныя арабскія эмираты гэта быў такі важны хаб праз які вось гэта беларускае паліва ішло ну, у Афрыку і Азію паколькі праліў быў перакрыты белнафтахім пачаў губляць гэтыя доходы Ну і каб кампенсаваць ну, свае страты нейкія э, ён подвысіў кошты на паліва для беларусаў Ну гэта насамрэч там адбываецца звычайна гэта белнафтахім робіць гэта ну кожным разам Аліса вы кажаце што беларусы адчуюць цягам некалькіх тыдняў магчыма некалькіх месяцаў а на якія прадукты на якія паслугі найбольш могуць вырасці э, цэны Ну, так перш за ўсё гэта канешне паліва як я уже казала гэта лагістыка э, любые тарыфы транспартныя гэта ўсё можа падаўжэць таксама э, гаворка ідзе пра рост коштаў на харчовыя тавары э, на садавіну агародніну тое што возіцца ўсё што возіцца ўсё што у производится с выкарыстанием вялікага вялікай колькасці энергии энергозатратная э, промысловасць это ўсё э, будзе э, иметь наступства от гэтага канфлікту тому кошты будут даражэць практычна на ўсе імпортные товары и таксама на харчовые товары Андрэя, ці можа эта вайна, ну, якой бы ступені яна не знаходзілася, паўплываць на курс беларускага рубля і як хутка гэта можа адбыцца? Ну, глядзіце, не насамрэч я не бачу э, як бы ну ніякіх крыніцаў паз які яна могла паўплываць на курс беларускага рубля ну то бок э, ну то бок ну па-першае яны здаецца дамовіліся так а, вось і тое што было там месяц ці крыху больш за месяц ну гэта не не, не такі вялікі тэрмін каб э, ну, які-небудзь уплыў быў значит ну яна б могла тэарэтычна паўплываць на курс беларускага рубля праз тое што будзе даражаць імпорт то Ну Таму што як бы калі гэтая вайна продолжыцца, калі яна будзе цягнуцца месяцы там ну так не, не месяц яшчэ, а месяцы да, то ну, то як бы тавары ў свеце пачнуць даражэць ну, і відавочна яны пачнуць даражэць для Беларусі, то бок імпорт імпартныя тавары у Беларусі Беларусь будзе купляць даражэй. Гэта паўплывае на сальда гандлёвага балансу Ну і як бы калі вы атрымліваецца меней валюты то гэта а выдаткуецца яе болей то гэта ўплывае на курс вашай ну, вашай нацыянальнай валюты асабліва калі гэта ну такая залежная ад знешніх абставіну валюты як беларускі рубель але ну я хочу сказаць что у беларускага нацбанку ёсць дастатковыя і даволі вялікія рэзервы у там ёсць пытанне канешне па структуры гэтых рэзерваў з чаго яны складаюцца але ўсё роўна нават пры гэтых пытаннях да яе структуры яны ўсё ж такі досыць вялікія іх хопіць на тое каб э, кампенсаваць каб не дазволіць беларускаму рублю ну не нейкага рэзкага падзення Вось Э, тут уплыў можа быць ускосны, калі э, пачне слабець расійскі рубель. Але зноў жа ну, калі вайна будзе працягвацца, да, то расійскі рубель хутчэй будзе ўмацоўвацца. Так? Расія будзе атрымліваць больш валюты. Э, Таму ну шчыра кажучы, я пакуль не бачу ніякіх прычынаў, каб, ну, каб гэта неяк там дрэнна так адбілася ці рэзка адбілася на беларускім рублі. Э, э, ну, калі ўсё ж крызіс на блізкім усходзе будзе працягвацца, але сапаводле вашай экспертызы, хто найперш пацерпіць э, у беларусі звычайнай спажыўцы, улады, бізнес, Ну, па-перша, за ўсё терпяць э, хатняя гаспадарка калі э, растуць кошты але тут э, таксама адзначыць неабходна і сярэдні малый бізнес тому что сёння існуе рэгуляванне коштаў у краіне і таму калі себе кошт расце але гэта няма магчымасці перакласці гэта себя кошт і рост рост гэтага себе кошта на спажыўцоў тому гэта вялікія страты для для бізнеса і таму э, тут і спажыўцы пастрадаюць пацерпяць і бізнес што э, датычыцца ўладу тут канешне цікавае пытанне у іх шмат інструментаў э, каб по неяк спрыяць на то каб гэтая сітуацыя была больш меж, менш стабільная ў краіне гэта і златавалютныя рэзервы э, гэта і рэгуляванне цен і гэтак далей таму улады тут найменш усяго пацерпяць Андрей тое ж пытанне для вас фармулюю трошки інакш а хто выйграе найбольш ад гэтага улады бізнес звычайныя спажыўцы ў беларусі Ну я згодзен абсалютна што ў першую чаргу заўсёды церпяць беларусы это як бы ну просто гэта такое абсалютнае правіла да тому что ўлады заўжды перакладаюць свае там выдаткі нейкія на беларусы ну вось зараз там падаюць гэтыя падае прыбылю белнафтахіма кошты павышаюць на паліва для беларуса Вось э, ну як бы асабліва выйгрышу для беларусі не для беларускіх уладаў не для беларусі калі гэтая вайна зацягнецца я не бачу і яго насамрэч ну хутчэй за ўсё няма а тому что ну ну лукашенко ж не сдама перы так перажываў за тое что не за то что иран бомбять а за то что иран бомбить свойось гэтые краіны персидского персидской затоки тому что ну проблема у тым что ну по-першае да гэта ну по гэта разбурае беларускі хаб у аб'яднаных арабскіх эміратах гэта вельмі важны для беларусі хаб гэта просто ну каласальна важны хаб там 36 мільярды долараў быў экспорт у аб'яднаныя арабскія эміраты і што цікава львіная доля гэтага экспорту гэта былі нафтапрадукты ну то бок мы прадавалі нафтапрадукты то у аб'яднаныя арабскія эміраты восьось то, то бок гэта першае другое ну гэта канешне рост прынцыпе сусветных коштаў на ўсё тому что ну як бы так нафта кошты на нафту ўплываюць на ўсё зараз расце нафта а потым будуць даражаць усе іншыя тавары гэта значит что ну, як бы гэтыя тавары Беларусь будзе закупляць даражэй асабліва выйгрышу Ну я наогул тут не бачу ніякага Ну хіба что там беларускія ўлады які-небудзь прыдумаюць схематоз то які на гэта робяць але ну ён сарона не кампенсуе стратаў Ну я не магу зараз усуявіць які гэта можа быць схематоз Алісаці атрымлівае Беларусь наўпроствы нейкі бонусы ад таго што растуць нафтавыя даходы рассеі нават калі цэны зараз знісіліся а не але ён усё роўна высокія ці гэта міц Ну э, насамрэч тут складана казаць адназначна таму што Беларусь не сядзіць на асабістай нафтавай трубе і э, не получае ад гэтага не атрымлівае ад гэтага э, прямы бонус але напрыклад мы можемм узгадаць ускосны бонус таго калі гэты канфлікт будзе працягвацца доўга кошты на нафту будуць яшчэ вышэй і тады будзе папаўнення дзяржаўнага бюджэта Ро российской Федерацыі і тады тады а, можна а, э, зрабіць высновы што будзе паляпшацца і павышацца попыт на беларускія тавары прамысловасці беларускай і тады а, э, Беларусь зможа нарошваць э, боль крыху больш экспарту ў рассію гэта можа быць ускосная выгада але толькі у тым выпадку калі гэты канфлікт будзе адліцца доўгі час Андрэя, якая ваша ацэнка? Ну так я абсолютно згодзен з гэтым что ну гэта гэта паверну вельмі ускосная выгода такая і гэтая выгода будзе тут пая з'явіцца толькі калі гэты канфлікт будзе длиться ну доўгі час я не ведаю там да восені даўжэй тому что ну глядзіце нават цяперашнія кошты на нафту яны пакуль што не кампенсуюць дэфіцыт расійскага бюджэта то бок каб у бюджэт расійскі пачаў атрымоўваць звыш доходы якія ён мог бы там накіраваць на падтрымку эканомікі што могло пажывіць расійскі там рынок ну кошты вось гэты доўгія высокія кошты на нафту павінны трымацца доўга Вось таму ну ускосны і ну толькі пры ўмове калі гэта будзе працягвацца вельмі доўга так абсалютна згодзеную. Так, наколькі агулам Беларусь беларуская эканоміка беларускае грамадства уключанае вот ну сусветны крызіс калі ён калі ён адбываецца а, і ну, ці здольная напрыклад э, скарыстаць гэтыя вонка ну вот этот крызіс вонкавыя шокі сябе на карысць Аліса як вы мяркуеце Ну на мой погляд Беларусь зараз пражывае гэты крызіс а не выкарыстоўвае Таму что э, как выкарыстоўваць э, нейкія вонкавыя крызісы такія э, падобныя на гэта неабходна мець гнуткія рынкі доступ до капіталу адкрытыя экспартныя каналы асё ўсё гэта закрыта для беларусі як для краіны ввиду таго што ёсць санкцыі і для беларусаў у у тым ліку калі мы гаворым пра простых беларусаў. І таму тут вельмі складана сказаць, як можна выкарыстаць э, у сённяшніх умовах для Беларусі гэты э, крызіс больш каб яна перажыла гэтыя крызісы. Як э, змяняецца, як будзе змяняцца энергетычны сусветны рынак праз вайну на блізкім усходзе і дзе ў ім месца Беларусі, Андрэй, як вы мяркуеце? так ну глядзіце будем спадзявацца что у <laughs> нас есть перамі і яно прывядзе да міру так а, ну калі калі не калі гэтая вайна будзе зацягвацца калі гэта будзе ну, надолго а, то ну як бы ведаеце ну то бок так ёсць прогнозы что кошты на нафту будуць расці до 200 долларов за барыль так а, ну яно як бы і так яно можа яны будуць расці але ёсць там ну, нейкі некая граніца так пасля якой по э, Люд, ну, людям становится невыгодно купляць гэтую нафту да там это ўсё, это было 2008 годзе калі кошты на нафту былі выше стали вышэйшие за 140 долларов і что атрымалася атрымалася что у нас пачаўся эканамічны спад вось, там сусветны эканамічны спад то бок і тут гэта можа быць тое ж самае калі кошты за на нафту будуць занадта высокія не кажу что этом там павінна быць 140 долларов я не ведаю якая гэта які гэта павінен быць кошт але тут можа быть тое самае калі яны будуць занадта высокія то просто пачнется э, спад мировой вытворчасці і як бы попыт на гэтую нафту будзе зніжацца то бок гэтыя кошты пойдуць уніз але мы будзем мець вось ну такі ну такі как крызіс у сусветным масштабе. А у меня яшчэ пытанне такое ну, вот, про армурскую протоку там водным шляхам праходзіць каля 20 процентов нафты і газу здабытых у свеце ці ёсць тут беларуская лягістыка Аліса а, ну частка ёсць лагістыкі по калійным угнаеннем але невялікая тут больш пытанне того что калі адбываюцца такія крызісы у таких маштабах то э, даже калі гэта крызіс скончваецца гэтыя геапалітычныя фактары і рызыкі яны укладаюцца потым у кошты ўсёй лагістыкі усе тарыфы страхаванні гэтак далей і гэта павышае кошт наўпрост на ўсю лагістыку якая будзе ісці праз гэты праліф тому что будзе ўлічвацца уже ўжо гэтыт геапалітычны фактор які ўзнік по і калі знікне гэты канфлікт усё роўна гэтыя кошты застануцца тому что будзе рызыка что канфлікт можа пачацца зноў і таму э, тут больш пытання того что вот змяняется наогул э, правіла гульні які датычацца лагістыкі і гэтага праліва і ўсё што датычыцца беларускага экспарта які ідзе так ли ці інакш праз гэты праліф будзе таксама датычыцца да нашага экспарту і павышаць сябе кошт Андрей якая ваша ацэтка Ну глядзіце ну я крышачку <laughs> дазволю сабе не пагадзіцца там Праз гэты пра, праз вось як я казаў гэтыя эміраты гэта быў вельмі важны хаб для белару для экспорту беларускага паліва для экспорту бензіна і дызеля як бы ну яны прыходзілі туды рабіліся там халяль і ўжо ішлі ну як я мяркую ну гэта гіпотэза ўжо пра халяль ішлі ўжо як э, ну арабскі там арабскае паліва якое можна было купляць без рызыкі попасці пад санкцы Вось таму ну таму лукашенко зараз так і хвалюецца таму ён так і перажывае вось у гэты час там калі яго заўжды калі яго пытаюцца там што што будзе ён кажа будзе дрэнна ну будзе дрэнна тому что у ну 36 мільярды беларускі экспорт у эмираты при гэтым там ну не просто львіная доля там больш за 80 соткаў а можа і под 90 гэта менавіта паліва гэта менавіта экспорт вот, беларускіх беларуска бензина там дызелю мазута а ён і так пацярпеў там за удару по гусь этом по расійскім портам ну нічога добрага карацей то А вот зараз э, люди, которые в Украинах и в развязу живут, кировцы особливо, когда приезжают про заправки, так так со страхом глядят на, на гэтые кошты, которые истотно выросли в Беларуси, это не так отчувается. Але вот, ну вот Островецкая АЭС побудованная, и тем же она сапраўды стать больше выгодной для Беларуси на фоне скачков кошта на нафту, э, вот, ну, на фоне этой глобальной нестабильности, Алиса, как вы меркуете? Ну, на сённяшні дзень э, беларуская с можа вырабляць э, каля 40 адсоткаў э, патрабленення ўнутранага ўкраіне электраэнергіі. Але э, тут шмат э, пытанняў да таго, чаму не працуюць рэактары ўсе разам, э, што адбываецца, чаму не выбудавана інфраструктура ад э, астравецкай АС, э, каб гэтая электраэнергія дайшла да э, спажыўца. Э, і таму канешне з э, аднаго боку калі ты маеш э, сваю АС і э, калі у цябе у цябе ёсць магчымасць не паліць тонну газа ці нафты каб вырабіць нейкую электраэнергію да для нейкіх прамысловасцей вытворчасцей гэта добра але тут вялікае пытанне ці працуе гэта с як яна працуе і тым больш мы разумеем што гэта не ну такая не дапамога гэта больш э, э, залежнасць ад рассеі таму што менавіта Росія пабудавала гэту АС менавіта Росія давала велізарны крэдыт на гэта менавіта Росія абслугоўвае ўсё э, абсталяванне на АС і таксама паставляе паліва для АС Таму тут э, больш залежнасць будзе ўжо э, не, э, не праз нафту і газ, але праз атамную энергетыку. Андрей так ну напэўна тады нельга калі пагадзіцца залізы нельга сказаць што будаўніцтва с было эканамічна апраўданым рашэннем ну абсолютно не канешне тому что ну я яшчэ толькі дадаў тое что ну калі мы э, лічым по кошт гэтай гэтай атамнай электрычнасці у яе ну яно як бы тэарэтычна яна дзешавейшая за іншую да так але мы ж павінны ўлічваць яшчэ кошты вось крэдытаў якія беларусю зяла якія Беларусь зараз павінна аддаваць Ну і былі добрыя падлікі здаецца айсенс э, э, про тое што зараз атамная электрычнасць каштуе даражэй чым электрычнасць з беларускіх звычайных беларускіх тэст ну менавіта таму что трэба аддаваць гэтыя крэдыты восьось э, ну я уже не кажу про тое что там гэтай электрычнасці у нас занадта шмат і не могу дадзяваць так і для гэтага і каб яе было было куды дзяваць там прыдумляюць новыя проекты яны укладваюць новыя грошы э, восьось ну і трэба зноў жа інфраструктуру будаваць так таксама каштуе грошы таму ну не яно не выгляд яно з самага пачатку яна ж была арыентаваная на экспорт і ідэя была ў тым што мы будзем нашу электрычнасць у літву прадаваць і багацець а яно не атрымалася ну і все і та для беларусі яна ну гэта зашмат это такое на выраст А у меня еще пытание звязанное, ну, выглядая, что со станом белорусской экономики, в авторах пропагандисты заявили про то, что вот, ну, треба шукать так званых схованных дармоедов, людей, которые працуют, але, напевно, мало зарабляют и мало робят. Про что свечить эта заява, те это одинковая заява такая, те, ну, это просто ожидание улада вмешиваться и все контролировать, те все же это свечить про стан экономики, про недохоп э, силы, как вы, Алиса, меркуете? Так, канешне, гэта сведчыць пра стан эканомікі і тут не толькі рэж ідзе пра недахоп працоўных рук, але таксама рэч ідзе пра напаўнення э, бюджэту дзяржаўнага Таму што мы бачым э, бюджэт на гэты год там павялічванне ў 18 разоў колькасці штрафаў якія должны э, получыць дзяржструктуры ад беларусаў там павялічванне тарыфаў у розных і таму беларусы яны ўжо павялічвалі налогі падаткі розныя стаўкі у вводзілі розныя рэгуляванні давалі штрафы але э, насамрэч не хапае грошай у бюджэце таму неабходна прыдумваць нешта яшчэ шукаць э, людзей так званых дармаедаў каб яны плацілі э, поўныя кошты па камунальных паслугах э, потым яны павінны будуць заплаціць таксама нейкі штраф э, і гэтак далей тут э, насамрэч пытанне не толькі у недахопу працоўных людзей у беларусе але і ў тым што нужно папаўняць бюджэт А Андрэй, як вы мяркуеце, ці будзе працяг у гэтай заявы, я маю навазе нейкім рэгуляваннем, нейкім заканадаўчым э, і як шмат людзей могуць трапіць пад так званыя схаваныя дармаеды. Ведаеце, <laughs> ну, даволі цяжка сказаць, можа быць усё што заўгодна, так э, вы разумееце гэта. Ну так тут як бы, ну, тут пытанне ў тым, што ну, просто людзей не хапае і яны спрабуюць знайсці гэтых людзей хоць дзе-небудзь. Вось, ну як неяк вось там ну, не, не задалося з пакістанцамі 150 тысяч не прыехалі пенсіянераў ну ўсіх хто хацеў пайсці працаваць ужо пайшоў працаваць вось гэтых там ну таких дармаеду якія сапраўды <laughs> дармаеды якія сапраўды не працуюць ну іх яны спрабавалі там у загнаць на працу Ну гэта як у савецкім саюзе было да ведаеце там до да кожнага трэба участкова прадстаўляць каб ён там з ім працаваў Вось э, ну людзей якія насамрэч працуюць але лічацца ў дзяржавы дармаедамі ну, ну яны як бы просто знаходзяць спосаб как каб ну, фармальна лічыцца не дармаедам да а працаваць там дзе ён працаваў Таму ну гэта такая ну, такія адчайныя спробы знайсці працоўную сіну Вось. Ну і да і канешне папоўніцца дзяржаўны бюджэт чаму ж не это заўсёды улады вельмі любяць зрабіць. Андрэя ліса дзякуй вялікі за вашу экспертызу сёння ў нашым эфіры былі прадстаўніцы аб'яднанага пераходнага кабінету ў справах эканомікі Аліса рыжычынка эканамічны аглядальнік Андрэй Махоўскі Дякуй вялікі На гэтым я Ганна соусь развітваюся з вами заставайцеся ў бяспецы са свабодай выслухалі падкаст свабоды у Усе нашыя падкасты дасяжныя на платформах SoundCloud, Spotify, Apple Podcast і YouTube, а таксама на сайце свабода кропка org. Thank you.